บุ๊กทู สี่ четыре, Четыре. ที่โรงเรียน в школе, В школе. เราอยู่ที่ไหน где мы, Где мы? เราอยู่ที่โรงเรียน мы в школе, Мы в школе. เรากำลังเรียนหนังสือ у нас уроки, У нас уроки. นั่นคือนักเรียน это ученики, Это ученики. นั่นคือคุณครู Это учительница. Это учительница. นั่นคือชั้นเรียน Это класс. Это класс. เรากำลังทำอะไรอยู่ Чем мы занимаемся? Чем мы занимаемся? เรากำลังเรียนหนังสือ Мы учимся, Мы учимся. เรากำลังเรียนภาษา мы учим язык, Мы учим язык. ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ я учу английский, Я учу английский. คุณเรียนภาษาสเปน ты учишь испанский, Ты учишь испанский. เขาเรียนภาษาเยอรมัน он учит немецкий, Он учит немецкий. เราเรียนภาษาฝรั่งเศส мы учим французский, Мы учим французский. พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน вы учите итальянский, Вы учите итальянский. พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย они учат русский. Они учат русский. การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Учить языки интересно. Учить языки интересно. เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่น Мы хотим понимать людей. Мы хотим понимать людей. ๆ เราอยากจะพูดกับคนอื่น Мы хотим говорить с людьми. Мы хотим говорить с людьми.